Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի վարչապետն ու պաշտպանության նախարարն ընդունել են ռազմական լրագրություն դասընթացի մասնակիցներին։ Մեքենաների հանձնման հանդիսավոր արարողություն ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ ցաներ վիրավորված մի խումբ զինվորների եւ սպաների։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակը հյուրընկալվել է Արցախի պետական համալսարանում։ Արցախի նախագահի խորհրդականը մեկնաբանել է միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետին։ Թբիլիսիի կենտրոնում տեղադրված Հեյդար Ալիևի հուշակարի վրա անհայտանձին կարմիրներ կեն լցրել։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչն ամփոփել է Սենթ Քիթսի եւ Նևիսի հավաքականի հետ ընկերական հանդիպումը։ Այժմ այս եւ ալիրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված ռազմական լրագրության դասընթացների շրջանակում հունիսի 2-ից 4-ն Արցախում էին գտնվում հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների շուրջ 4 տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Այցի առաջին օրը լրագրողները եղել են բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հնակետում, ցանոթացել մարտական հերթապահության գրման ընթացքին զինծառայողների սոցիալ կենցաղային պայմաններին։ Իսկ հունիսի 4-ին տեղի ունեցել լրագրողների հանդիպումը Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի հետ։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, հարց ու պատասխանի ձևաչափով անցած հանդիպման ընթացքում բանակի հրամանատարը ներկայացրել դրել է առաջնագծում տիրող իրադրությունը, բանակում կատարված եւ դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող գործընթացների համալիրը, անդրադարձել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին Արցախյան զինուժի պատասխան գործողությունների առանձնահատկություններին, վստահեցնելով, որ պաշտպանության բանակն առաջնագծում հանդես է գալիս իրադրության թելադրողի դերում եւ պատրաստ է այսուհետ եւս պատվով կատարել իր արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հանդիպման ընթացքում Լևո Մնացականյանը պատասխանել է լրագրողներին հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի։ Ռազմական լրագրություն խորագրով դասընթացի ունկանդիրներին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանիսյանի գլխավորությամբ ընդունել է նաև վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով լրագրողներին վարչապետը կարևորել է բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումը եւ բարձր գնահատել լրագրողների դերը ռազմական ոլորտն առավել գրագետ լուսաբանելու հասարակության շրջանում զինված ուժերում ընթացող բարեփոխումները, հայկական բանակի մարտունակության բարձրացմանը միտված քայլերն ու նախաձեռնությունները ճշգրտորեն ներկայացնել կայացնելու գործում։ Մենք պետք է ցանկացած հարցում սատար կանգնենք բանակին, լինենք բանակում եւ համարենք նրա զինվորը, քանի որ այն մեր ապագա հաղթանակների եւ հաջողությունների գրավականն է, ասել է Արայիկ Խարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարը անդրադարձել է ապրիլյան պատերազմի հետևանքներին եւ արժևորել Արցախի համար դժվարին այդ ժամանակահատվածում ողջ հայության համախմբվածությունը։ Հանդիպմանը պատասխանելով լրագրողների տարաբնույթ հարցերին, վարչապետն անդրադարձել է Արցախում իրականացվող տնտեսական խոշոր նախագծերին եւ անվանումներ տվել արտաքին եւ ներքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է ազգային ժողովի կանոնակարգ լղա օրենքը։ Այսօր Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում մարդատար ավտոմեքենաների հերթական նվիրատվության արարողություն էր։ Անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմում հաշմված մի շարք զինծառայողների Նիվամակնիշի ավտոմեքենաներ հանձնվեցին։ Պարգևատրության արարողությունն անցկացվեց Հանրապետության նախագահի եւ այլ պետական այրերի ներկայությամբ զինվորական նվագախմբի խրող թնչյուների ներքո։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նվիրատվության հեղինակը Մոսկվա բնակ գործարար Կարեն Խաչատրյանն է։ Ծննդով Շահումյանցի բարերարն իր նվիրատվությունը, որն այս անգամ Նիվա Մակնիշի 6 ավտոմեքենա էր, համարում է չնչին մի գործ՝ ի համեմատություն այն զոհողության, որ արել են դրանց հասցեատերերը ապրիլյան պատերազմում վիրավորված երիտասարդ զինծառայողները։ Это моя родина, они защищали мою родину. Каждый Սա իմ հայրենիքն է, նրանք պաշտպանել են իմ հայրենիքը։ Ամեն մարդ աշխարի որ ծայրում էլ ապրելիս լինի, պետք է սիրի եւ հարգի իր հայրենիքը։ Այս տղաները հայրենիքիս համար արել են ավելին, քան որևէ մեկը, եւ իմ արած նվիրատվությունը մի մանրուք է նրանց գործի համեմատությամբ։ Վիրավոր զինծառայողների մի մասը հարազատների ուղեկցությամբ էր եկել նվերը ստանալու, իսկ նրանցից մեկի շարքային Ռուբեն Արաքելյանի ավտոմեքենան ստացավ հայրը, որովհետև Ռուբենը դեռևս Գերմանիայում է, որտեղ շարունակում է բուժում ստանալ։ Վիրավոր զինծառայողներն ու իրենց հարազատները հուզված էին։ Շարքային Հայկ Թորոսյանն իր երախտագիտության խոսքում ասաց. Շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, հանձինես պարոն Խաչատրյանին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Պաշտպանության բանակին այս միջոցառմանը սատարկանգնելու եւ մեզ ընդառաջելու համար եւ ուզում եմ մեր տղաների կողմից խորին երախտագիտությունը հայանցնել այս միջոցառման համար, որը շատ կարեւոր է մեզ համար նաեւ։ Հարկեվատրվողները ոչ միայն շարքային զինծառայողներ էին, այլև սպայական կազմից։ Կապիտան Վալերի Մեհրաբյանն իր շնորհակալական խոսքում ասաց. Այսօրվա առիթը ես համարում եմ մեր հաղթանակների շարունակությունը։ Իմ գողունակությունն եմ հայտնում ինձ նման հարգանքի արժանացնելու համար եւ ող ժողովրդի առաջ խոստանում եմ կատարել ցանկացած առաջադրանք, որը կապված է իմ հայրենիքի պաշտպանության հետ։ Երախտագիտության խոսք ասաց նաև կրտսեր սերժանտ Հովանես Պողոսյանի մայրը Գայանե Պողոսյանը։ Շնորհակալական խոսքս եմ հայտնում Կարեն Խաչատրյանից իր բարեգործ լինելու համար եւ ցանկանում եմ բոլորին, որ միշտ լինեն զինվորի կողքին։ Բարեմաղթանքներս եմ մաղթում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին եւ շնորհակալ եմ իր ամեն քայլի համար։ Ես այսօրվանից եւ դրանից առաջ միշտ ուզեցել եմ ու տենց էլ կա, որ ես արդեն բոլորիդ համարում եմ իմ եղբայրները։ Հայեր ջան, միշտ առաջ ու միշտ ուրախ։ Սրանից հետո մենք այցելելով Ղարաբաղ միշտ թող սենց առողջ եւ խելացի եւ լավ գործերի համար լինենք ստեղ։ Սրանից հետո ես միշտ գալու եմ Ղարաբաղ ժպիտով ու հաճելի անակնկալների համար։ Բարերարի հետ մեր ունեցած հապճեպ զրույցի ժամանակ հարցին թե արդյոք առաջին անգամ է նա բարեգործությամբ հանդես գալիս Արցախում, նրա փոխարեն պատասխանեց միջոցառմանը մասնակցող վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Առաջին անգամ եք վարելարություն։ Ոչ, բազմաթիվ անգամ ամբողջ պատերազմական գործողությունների ապրիլյան ընթացքում ամեն օր եւ մասնակցել է տարբեր միջոցառումների։ Ամենակարևորը իր ծրագրի մասին ասեմ, նոր Ղարաչինարի դպրոցը իր հոր եղբոր անվանի է Զովա։ Դպրոցը վերանորոգել է, ավելի ճիշտ հաշվեք նորից կառուցել է, շուտով բացում եք միասին անել։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանի լրագրության բաժնի ֆակուլտետի ուսանողների հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանդիպումը Արծրուն Հովանիսյանի հետ նախաձեռնել է Մայրբոհի բանասիրական ֆակուլտետի ամբիոնը։ Ապրելով պատերազմող երկրում ապագա լարագրողները պետք է ավելի քան լավ տիրապետեն ռազմական լարագրությանը։ Ահա թե ինչու հանդիպման հենց սկզբում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակն անդրադարձավ հենց այս հարցին ինչը իրենից ներկայացնում ռազմական լարագրությունը, ինչպիսի պարտականություններ ունի ռազմական լարագրողը։ Հաջորդիվ արդեն Արծուրուն Հովանիսյանն անդրադարձավ պատերազմի վերսկսման հավանականությանը վերաբերող փորձագիտական կանխատեսումներին կանխատեսումները այնքան անշնորհակալ երևույթ են իրականում։ Ես ինքս այդ դժբախտությունն ունեցել եմ կանխատեսումներ անել, ճիշտ դուրս գալ, սխալ դուրս գալ։ Գիտեք, չի ասում են թաղամապ 21-րդ տարի քաղաքագիտական տեսության մեջ ամենաճշգրիտ տեսաբանը 13% է ճիշտ դուրս գալիս, այսինքն ես կարծում եմ, որ ինչ որ առումով օրինակ այս տարվա կանխատեսումները, որ ասում են այս տարի կարող պատերազմը նորից լինի, իմ կարծիքով այս տարվա կանխատեսումները ինչ որ առումով կախված են անցած տարվա թայական ընկալումներից Մարտական գործողությունների վերսկսման հավանականության մասին դժվարանում են խոսել նույնիսկ հայաստանյան փորձագետներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ամեն դեպքում հայոց բանակը միշտ պիտի լինի հզոր ու պատրաստ։ Ադրբեջանի պարագայում ամենաճիշտ կանխատեսումը կլինի ասել 50-50, որովհետև Ադրբեջանն է մեր դեմ կանգնած, որը ամենատարբեր առիթներով ներքաղաքական, տնտեսական, արտաքին, չգիտեմ, բոլոր պատճառներով կարող իրեն թույլ տալ գոնե կառաժամկետ սրացում իրավիճակ, ինչպեսին եղավ ապրիլին։ Շարունակելով Արծրուն Հովանեսյանի միտքը Արցախի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Վիտալի Երամիշյանն ավելացրեց. անցանկալի պատերազմին պետք է ամեն վարքյան պատրաստ լինենք պատրաստ լինենք եւ բանակով նրա հզորության, մարտունակության, եւ մեր հոգիներում, մեր դիմադրողականության, մեր կամքով, վճռականության, մեր խոսքով, մեր քաջալերանքով մեկս մյուսին Կարևորելով նման հանդիպումները Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության եւ լարագրության ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Շուշան Ասկարյանը նշեց. Նախաձեռնողը մեր անձն էր, իմ գլխավորությամբ, ճիշտ ասած պայմանավորվածին բավական երկար ժամանակ է հասունանում էր եւ ահա արդեն հասունացավ, հանդիպեցինք։ Գլխավոր նպատակը ռազմական լրագրության զարգացման հերանեկարներին արձագանքելն է, տեղեկատվական խոսքերի կառավարման մասին խոսելը։ Պարոն Հովանեսյան նախ ներկայացրեց ոչ ֆորմալկության շրջանակներում ինչ ընդհանրապես ռազմական լրագրությունը, ինչ ինքնաբուծներով պիտի օժտված լինի։ Պարոն Հովանեսյանը հատկապես նաև առանձնացրել է այն փաստը, որ առաջիկայում հնարավոր է Արցախի լրագրողները եւս ներգրավվեն այդ հարցերում։ Հանդիպման վերջում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակը պատասխանեց ապագա լրագրողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմին, տեղական եւ արտասահմանյան մամուլում այդ ռազմական բախումների լուսաբանմանը, տեղեկատվական հոսքերի կառավարմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց է հրապարակել համաձայն, որի Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղում ավելի մոտ են պատերազմին, քան երբևէ վերջին 20 տարում հրադադարի հաստատումից հետո։ Փորձագետների կարծիքով կողմերն ընդունում են այն վտանգը, որ նման հակամարտության դեպքում կներառվեն երկու հիմնական տարածաշրջանային տերությունները՝ Ռուսաստանն ու Թուրքիան, որոնք պայմանագրեր ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ համապատասխանաբար։ Ըստ զեկույցի ապագա հակամարտությունը զսպելու անկարողությունը հավանաբար կհանգեցնի ծանր զոհերի օտարերկրյա ինտերվենցիայի հետ համադրությամբ։ Տարածաշրջանային տերություններից ցանկացածի զորքերի տեղակայումը խորը ազդեցություն կթողնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ նրանց ինքնիշխանության վրա։ Վերլուծաբաները նշում են, որ Հայաստանը, որը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությամբ եւ վրթովված Բաքվի համառությամբ, պնդում է, որ անվտանգության ռիսկերը նվազեցվեն ոչ միայն առարկայական բանակցությունների սկիզբը։ Միաժամանակ Ադրբեջանը հիասթափված է ստատուս քվոյի բազմամյա պահպանումով եւ մտահոգված է նրանով, որ անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումները կարող են ավելի ամրապնդել այն։ Վերլուծաբանների կարծիքով պատերազմի վերսկսումը թույլ չտալու լավագույն միջոցը Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի համակարգված գործողություններն են։ Մեկնաբանելով միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցն Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը մասնավորապես հայտնել է։ Քանի իրավիճակն այնպեսին է, որ բանակցություններ չկան, ու Ադրբեջանը ամեն կերպ տանում է առաջնագծի ռազմականացմանը, այս իրավիճակում ռազմական գործողությունների սկսման հավանականությունը միշտ է բարձր է եւ միջազգային զեկույցները վերջին շրջանում որոնք ազում են, հիմնականում որպես ծրացման պատճառ ուղակի կամ անուղակի կերպով հենց սա են ներառում։ Այսինքն քանի չկան բանակցություններ, քանի Ադրբեջանը գնում է հակառակ ուղղությամբ, այն է իրավիճակի բարբերաբար սրացմանը, բարբերաբար մենք տեսնել ենք զեկույցները, որտեղ ընդգծվելու է իրավիճակի սրացման հերանեկարները եւ պատերազմի հավանականությունը։ Արցախում նմանատիպ զեկույցներով չէ որ պետք է առաջնորդվեն կամ դրանից իրանց եզրակացություններ անեն։ Մենք տեսնում ենք մեր համար ամեն ինչ ակնհայտ է, այն ամեն ինչ տեղի ունում առաջնագծի մեր շատ մոտ է, այնպես որ միջազգային զեկույցները չեն կարող այսպես կամ այնպես որևէ ականազդեցություն թողեն շարքային Ստեփանակերտցու կամ շարքային Արցախի վրա։ Միջազգային լրահոսից Լոնդոնի ոստիկանությունը հրապարակել է հունիսի 3-ի երեկոյան Լոնդոնի կամրջի վրա եւ Բորոշ շուկայի տարածքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների զոհերի ստույգ թիվը, որը հասել է 7-ի։ Քաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ են տեղափոխել 48 մարդու։ Դուժացների մի մասին էլ բուժօգնությունը ցուցաբերվել անմիջապես դեպքի վայրում։ Բրիտանական զանգվածային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հունիսի 3-ի երեկոյան անհայտ անձինք սպիտակ մեքենայով բարձր արագության տակ դուրս են եկել Լոնդոնի կամրջի հետիոտների համար նախատեսված հատված վրայերթի ենթարկելով մարդկանց։ Այնուհետև որսորդական դանակներով զինված տղամարդիկ դուրս են եկել մեքենայից եւ հարձակվել անցորդների վրա։ Նմանատիպ հարձակումներ են տեղի ունեցել նաև Վոքսոլ թաղամասի տարածքներում։ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը ճշտում է Լոնդոնում տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով դժուժացների շրջանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արկայությունը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Լոնդոնի կենտրոնում տեղի ունեցած կրկնակի հաբեկչության պատասխանատվությունը։ Իսլամական պետության ճյուղի մարտիկները զոհվել են Լոնդոնում կատարված հարձակումների ժամանակ, նշվում է գործակալության տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյին Լոնդոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ, որը բազմաթիվ անմեղ զոհերի եւ վիրավորների պատճառ է դարձել։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք նման ստոր անմարդկային գործողությունները եւ վճռական ենք տրամադրված համատեղ ուժերով շարունակելու պայքարը բռնության եւ ահաբեկչության դեմ, մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում։ Թբիլիսիի կենտրոնում տեղադրված Հեյդար Ալիևի հուշակարի վրա անհայտ անձին կարմիրներ կեն լցրել։ Արդեն 5 օր վրացի լրագրողներն ու ակտիվիստները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում իրենց աջակցությունը հայտնելով ադրբեջանցի լրագրող Աֆգան Մուխտարլիին։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրողն անհետացել էր Թբիլիսիի կենտրոնից մայիսի 29-ին։ Նա անձնագիր չի ունեցել իր մոտ, ավելի ուշ պարզվել է, որ լրագրողը Բաքվում է ավելին մեկուսարանում։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության նախագահ Արիվ Հաջելն ներկայիս իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել սեփական հասարակության նկատմամբ իրականացվող ճշնամական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանում մարդիկ ապրում են վախի եւ խոճապի մտնոլորտում, առանց վաղվա օրվա նկատմամբ ունեցած որևէ երաշխիքի։ Այդ պատճառով ամեն օր բազմաթիվ ինքնասպանությունների դեպքեր են գրանցվում, ասել է Հաջելն։ Նրա խոսքով ներկայումս Ադրբեջանում ամենաազդեցիկ քաղաքացուց մինչև շարքային քաղաքացին հանգստություն, ազատություն եւ անվտանգություն չունի։ Առանց ազատության եւ հանգստության երկրում երջանկություն լինել չի կարող, հավելել է նա։ Կուսակցության նախագահը նշել է, որ Ադրբեջանում ստեղծված այս իրավիճակի պատասխանատուն գործող իշխանություններն են, ովքեր հասարակության դեմ պայքարի եւ ճշտամանքի քաղաքականություն են վարում մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հետ խաղային ասուլի սուման փոփել է Սենթ Կիցի եւ Նևիսի հավաքականի հետ ընկերական հանդիպումը եւ 5-0 հաշվով հաղթանակը։ Այս խաղը կարեւոր էր, տեսանք թե մեր թիմն ինչ վիճակում է գտնվում։ Տեսանք բոլորի պատրաստվածության մակարդակը։ Կարծում եմ, որ Մոնտենեգրոյի դեմ խաղին թիմը պատրաստ կլինի։ Շատ հնարավոր է, որ Մոնտենեգրոյի դեմ էլ հարցակողական կազմով գործենք, Պետք է ձգտենք հաղթանակի բոլոր խաղերում, ասել է Արթուր Պետրոսյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի հավաքականը հունիսի 10-ին Պոդգորիցիայում աշխարհի առաջնության ընտրական հանդիպում կանցկացնի Չեռնոգորիայի հավաքականի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։